es gribu, ka mēs varam sākt ar tādu atziņu, tādu domu par to, ka visa, visas gudrības, visas atziņas sākums ir Dieva bijāšana, Dieva bijība. Un eh, patiesībā viss šī diena jau un arī iepriekš tas pārdoms ir tāds, kāda Dieva, cik varen Dieva priekšā mēs patiesībā dzīvojam un stāv un dzīvojam. Un cik varen Dieva priekšā mēs arī nonāksim. Jo ir teicis, ka ik viens ikvienu ceļu locīsies Dievu priekšā un ikvienu mēlu atzīsies tam kungam. Apliecinās viņu, ka viņš ir kungs pār visam. Un, un ir labi, ka mēs to varam darīt šodien. Un ir labi, ka mēs šodien varam izdarīt to izvēlu un nākt pie Dievu un pieņemt Jēzus par savu kungu un glābēju un tikt izglābt un iemantot pestīšanu. Un tas, kad mēs apzināmies, ka Dievs, kurš ir radījis visu, mēs skatāmies zvaigznes un visu, kas ir aiz viņām, arī Dievs to ir radījis mēs skatāmies uz sevi pašiem, arī Dievs to ir radījis. Viņš mūs veidoja, mūs māca miesās. Kā mēs iepriekš arī dzirdējām, viņš mūs sauc vārdā, pirms mēs vēl piedzimām. Viņš zina mūs, viņš pazīst mūs. Un tādu varam Dievu priekšā mēs arī šodien stāvam. Un izdaram savus izvēles un dzīvojam. Un strādājam un atpūšamies. Un Dievu priekšā viņš saka, viss ir atklāts, viss ir kails, pilnīgi pliks, viss Dievu priekšā ir. Un šeit nav runa par, par mūsu fizisko ķermeni, bet esam par mūsu domām, par mūsu prātu, par, par mūsu sirdsapziņu, par, par to, kas ir mūsos, ar ko mēs dzīvojam. Un eh, tāpēc arī šodien, lai arī šī Dieva bijāšana, šī apziņa par Dievu varenību, par Dievu, Dievu klātbūtni, mums palīdz sākt arī, lai tas arī ir sākums šai dienai, šam, šim dievkalpojumam, lai mēs esam gatavi nākt Dievu priekšā Viņš saka, ka viņš nav tālu nevienam no mums. Viņš saka, viņš te pat vien ir. Viņš ir gatavs mums uzklausīt, viņš ir gatavs mums pieņemt tādu, kā mēs esam. Jo viņš saka, viņa ausis nav aizkritusi, lai dzirdētu. Un arī šodien, kad mēs saucam uz viņu, kad mēs viņu kaut ko jautājam, prasam, viņš nav kūtrs vai slinks, lai atbildētu viņa roka nav par īsti, lai palīdzētu ikvienam no mums, mūsu vajadzībās. Nevienam no mums. Lai kur mēs būtu, lai kur mēs dzīvotu. Nevienam no mums. Ziniet, ja viņš tiešām par putniem rūpējas, tad kā viņš rūpējas par mums? Kurš var pateikt, ka Dieva nav bijis mūsu dzīvē? Neviens. Dievs ir labs. Dievs ir labs. Vienmēr labs. Tāpēc aicinu arī, ka šodien mēs sāksim ar lūkšanu. Mēs pavadīsim vienkārši laiku lūkšanā veltīsim laiku pateicībām. Viņš mūs iedrošina, nāciet pie Dieva ikvienā pielūkšanā un lūkšanā ar pateicību. Un mums ir par ko pateikties. Ikvienam mums ir ko pateikties. Ja mēs šodien esam šeit atnākuši tik tālu, tātad Dievs mums ir Devs jau visu, lai mēs šeit būtu. Jau tik daudz, ka mēs varam iet, staigāt, kustēties, dzirdēt, redzēt. Tas jau ir ļoti liela svētība un bagātība ikvienam no mums. Tāpēc saicinu, ka mēs varam, ja jums ir ērti, visu varat palikt sēnus. Ja nē, kopā mēs varam piecelties, jo mēs tūlīt arī iesim pielūksmēs slavēšanā, sagatavosim savu sirds. Sagatavosim, būsim gatavi. Dievs, ko tu vēlies šodien teikt? Dievs, ko tu vēlies šodien paveikt? Mēs zinām, ka svētais gars ir šeit. Mēs zinām, ka viņš ir sagatavojis kaut ko brīnišķīgu priekš ikvienu no mums. Jo es ticu, tādu paļaujumu mēs šeit nākam. Ne tāpat vienkārši, ne tāpēc tikai aiz ieradumu. Ir labi, kad ir šāds ieradums, jo ir dažādi ieradumi. Bet ir labi, kad ir ieradums nāk Dievu klātbūtnē. Tāpēc ļausim, lai, lai Dievs runā uz mums. Ļausim, lai Viņš mūs uzrunā un lūksim, lai mēs arī varam paklausīt viņam. Jo tad, kad Viņš kaut ko saka, tas prasa kaut kādu rīcību no mums. Tas prasa kaut kādu paklausību. Un ja Dievs šobrīd arī uz mums runās, šajā laikā, kad nāksim pie viņa, tad paklausīsim viņam, lai kas tas būtu, ko viņš saka. Ja arī jūs jūtat pamanājumu, pacelt savu balstu, dariet to. Mēs esam šeit Dievu priekšā visi vienā. Pacelsim savus balsts pateicībā, pacelsim savus balsts lūkšanā. Ja Dievs jūs aicina par kādu aizlūgt, kas esat blakus vai aizmugurē priekšā, nāciet klāt, uzrunājiet to cilvēku, aizlūdziet. Būs iespēja liecināt. Būs laiks, kad šeit nāksim priekšā, lai stāstītu, ko Dievs dar mūsu dzīvē. Kāda ir mūsu ikdiena ar, ar Dievu? Cik dzīve ir mūsu ticība? Ja viņš saka, bez darbiem, bez rīcības, mūsu ticība vienkārši nedzīva. Viņa ir mirusi. Tā mūsu ikdiena parāda to. Tāpēc pārdomāsim šajā brīdī arī. Nāksim Dievu priekšā. Dievs ir bijājams Dievs, viņš ir varens Dievs. Viņa rokās visas tautas ir kā pilieni. Iedomājieties, viņa plaukstās. Cik varens ir mūsu Dievs. Tas, tas ir tā neaptverami. Ja? Cik varens ir Dievs. Dievs vēlās uz mani šodien runāt. Un tāpēc, lai tas būtu viens vārds, vai tas būtu viens teikums, vai tas būtu viss, kas nāk ārā, paņemsim to kā priekš sevis. Jo, jo atminamies, es ļoti centīšos atcerēties, bet ja ne, jūs man palīdziet. Bija kāds ķēniņš, kuram sūtīja vēstījumu, kur Dievs teica pravietim uzraksti un aiznes viņam. Un uh, viņš atver tos ruļus, viņam viņi nepatīk, viņš viņus sadedzina. Ziniet, par ko ir runa? Matīs, varbūt palīdziet, varbūt kāds, kas no Bībeles varbūt precīzāk zina rakstvietas. Bet doma ir tāda, tas ķēniņš, viņš dzirdēja vārdu, viņš viņu sadedzina. Viņš viņu vienkārši noignorē. Un ko dara Dievs? Dievs saka, uzraksti vēlreiz vārds vārdā un nes viņam atkal, jo viņam tas ir jādzird. Tāpēc, ja mēs šodien neklausīsimies, iespējams jūs aiziesiet uz nākamo dievkalpojumu un tur to pašam teiks. O, oh, es kļūstu kaļāks, ko es izdarīju. Lai kā, Bet ņemsim vērā, Dievs ir labs, viņš vēlas jums, uz mums ikvienu runāt. Mārtiņ, nāc šeit priekšā, mēs vēl kopā arī lūksim par tevi. Ja? Debes tās, paldies Tev par Mārtiņu, paldies Tev, kungs, ka Tu lieto trauks savam godam un, kungs, ka Tu aicini kalpot. Un debes tās, mēs Tev pateicamies arī, ka šajā brīdī uh, Tu var runāt savu vārdu ar Mārtiņu, un mēs lūdzam, kungs, ka viņš ir pilns drosums, pilns svētā gara, Tavu vadību, svētais gars, mēs lūdzam tiešām, lai viens vārds, kas nāk, ir no Tevis. Kungs, un viss, kas būtu liekas, paņem to prom, lai tas nepaliek pie mums. Uh, Debes tēvs, mēs paļāmies uz Tev, kungs, ka tas būs kaut kas, kaut kas labs, kaut kas, kungs, kas varbūt arī atšķir, atdala, debes tēvs, kaut kur sāp, bet debes tēvs, lai tā ir, lai tā ir, kungs, mēs gribam, kungs, būt Tev tīkam, kungs, mēs gribam līdzināties Tev un šai pasaulē, kungs, jo mēs, kungs, gribam būt tā, tā ar Tev kopā, tēvs, mēs gribam, ka tā ir mūsu dzīve, kungs, debes tēvs, jā, lai Tev izgods un slāvtās, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā, Amen. Dievs, paldies Tev tiešām par šo dienu, par šo rītu. Dievs, paldies, kungs, ka mēs katrs varam būt šeit. Dievs, paldies, kungs, par Tavu žēlstību, ka mēs katru rītu varam pamosties, ka mēs varam iet un staigāt, ka mēs varam runāt un liecināt par Taviem darbiem. Dievs, paldies, kungs, ka Tu esi dzīvs un spēcīgs. Paldies, kungs, ka Tu neesi mainījies, Tu esi tāds pats, kā Tu biji, tāds Tu esi un Tu būsi mūžīgi, Dievs. Un es lūdzu šodien Tēvs, ka Tavs vārds šodien atklājās katram vienam, kas šodien ir šeit atnācis. Dievs, lai katrs saņem no Tevis, Dievs. Tiešām, kungs, lai katrs ir piepildīts ar Tavu gārdu, Dievs. Kungs, Tu redzi katru sirdi, Tu redzi katru dzīvu, Dievs, Tu redzi visas situācijas, ar ko cīnās cilvēki, Tu redzi Tēvs cīņas, Tu redzi uzvaras, Dievs. Un, kungs, mēs lūdzam Tēvs tiešām, ka neviens, neviens, kas ir ienācis šeit, neaiziet prom, nesaņēmis. Un es lūdzu Tēvs par sirdīm, Es lūdzu, kad sirds būtu atvērta, kad katrs sirds būtu atvērta Tev, Dievs, ka katrs gribētu saņemt, ka katrs tiešām arī saņem. Jēzus vārdā, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lūdzot uh, par vārdu, ar ko lai dalās. Uh, ziniet, tik daudz lietas, ar ko var dalīties un kas ir un tik daudz, par ko var runāt. Un tā var paskatīties arī uz draudz un Redz, man liekas, ka draudzēji ir vajadzīga šī tēma, vai, vai šis ir vajadzīgs draudzēji, vai es varu izdomāt jebko savā prātā. Bet uh, man pārliecība ir tā, ka, kad uh, Dievs atklāja savu vārdu, Dievs dod savu vārdu ikvienam, kas to meklē. Dievs dod savu vārdu ikvienam, kas lūdz. Un lūdzot, Dievs man deva tādu vārdu, Un tā tēma varbūt šodien ir par to. Tā tēma ir par ticību. Tas ir par, par ticību, kas uzvar šo pasauli. Par ticību, kas nav no šīs pasaules. Par ticību pārdabiskajam. Par ticību to, ko pasaule saka. Tas nav nekas. Kam jūs ticat? Mēs ticam dzīvam Dievam, vai nedraudz? Mēs ticam dzīvam Dievam. Un es ticu un es zinu, ka es to savā dzīvē piedzīvošu. Un es zinu, ka ik viens to piedzīvos, ik viens no jums, kas meklēs viņu. Un šodien es gribu tevi iedrošināt. Šodien es gribu draudz tevi iedrošināt, ka mēs varam dzīvot dzīvā ticībā. Dzīvā ticībā. Tiešām esmu dzīvē piedzīvojis šos četrus gadus, kad es esmu ar Dievu kopā ir tik daudz lietas notikušas manā dzīvē, ka es nespēju, es nespēju cilvēcīgi noticēt. Bet es skatos uz savu dzīvi, un es saku, Dievs, ko tu dari ar mani? Dievs, ko tu dari ar mani? Un es nespēju aptvert, aptvert to, ko viņš dara savā spēkā. Es zinu, ka daudz no jūsu dzīvēm ir tādas. Es zinu, ka jūs varat paskatīties uz savām dzīvēm atpakaļ un teikt, tas ir Dievs, kas man mainīja. Tas ir tikai Viņš, jo es zinu, ka es pats to nebūtu spējis izdarīt. Un arī mēs varam pārbaudīt savus dzīves. Mēs varam paskatīties laiku uz atpakaļ, vai mēs varam izvērtēt, vai ir kādas izmaiņas mūsos, vai ir izmaiņas mums apkārt, vai mēs ejam uz priekšu, vai mēs staigājam ticībā, Vai mēs joprojām esam ticībā? Tas ir ļoti svarīgi. Un kas tad ir ticība? Kas tad vispār ir ticība? Man šeit ir ļoti maz pierakstīts, bet uh, es domāju, ka es ļoti daudz nerunāšu, bet uh, varam atšķirt, kam ir bībeles līdz ebrejiem 11. nodaļu. Un pirmajā pāntā ir teikts tā, kas tad ir ticība? jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, kas nav redzams. Ticība ir ticēt neredzamam. Ticība ir, eh, ka tu tici uz priekšu, ko tu vēl nezini, bet tu zini, ka tas būs. Ticība ir ticēt uh, ticēt un saņemt pēc tam. Un eh, ir tik daudz bībelē piemēri par ticību, par ticības uh, brāļiem un māsām, par, par, par to, kā cilvēki ir dzīvojuši ticībā, par to, kā cilvēki ir uzvarējuši ticībā, par to, ko viņi ir darījuši ticībā. Un ziniet, es zinu, ka šodien Es zinu, ka šodien Dievs ir dzīvs un viņš nav mainījies. Viņam viss lietas ir iespējams arī. Mēs lasam Dievu vārdā. Tā ir vēsture, jā, bet šodien Dievs nav mainījies, viņš ir tāds pats. Un šeit mēs varam paskatīties uz dažiem piemēriem. Šī ir ticības nodaļa, un šeit ir ļoti daudz piemēru, kā ticībā ir cilvēki dzīvojuši. Piemērs. Ticībā ēnoks no 5. panta. Ticībā ēnoks tika aizrauts, tā kā viņš neredzēja nāvi, un viņu neatrada, tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvis, jo pirms aizraušanas par viņu nodota liecība, ka viņš Dievam paticis. Sastais pāns, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas nāk pie Dieva, tam nāks ticēt ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Vai tu tici tam? Ja tu meklē Dievu, vai tu tici savām lūkšanām, ko tu lūdzu šodien? Vai tu tici, ka uh, <laughs> Dievam viss lietas ir iespējams? Vai tu tici, ka Dievs šodien var dziedināt šeit? Vai tu tici, ka Dievs var atbrīvot no grēka? Dievs var atbrīvot. Un šodien es ticu tādam Dievam draudz, es gribu iedrošināt, iedrošināt jūs visus. Ticēt dzīvam Dievam. Es ticu, kad mēs piedzīvosim vēl labs laiks, vēl, vēl tāds laiks, ka mēs gavilēsim tam kungam. Es ticu, kad es, es redzēšu vēl daudz cilvēkus atgriežamies. Es gribu tā dzīvot, es gribu nodzīvot savu dzīvi pilnībā hadot viņam, lai viņš man lietot. Es gribu nodzīvot savu dzīvi maksimāli. Es negribu izniekot laiku. Ticībā arī Ābrahams ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja nezinādams, kurp viņš iet. Varbūt tev šodien ir tāda situācija dzīvē, ka tu nezini, uz kurien tu eji, bet Dievs tev ir teicis, Tev ir jāiet tajā virzienā. Tad ej, tu ej ticībā. Ja Dievs tev ir to teicis, tad ej tur. Ej un dari to. Paliec ticībā. Ticībā arī tāpat sāra spēja kļūt māte, neraugoties uz vecumu. Varbūt tu šodien saki, tev jau ir daudz gadu, kur tad tur vairs? Lai tie jaunie iet un skrien un ņemās un darās. Kādas muļķības? Dievs tev var atjaunot, Dievs tev var dot spēku, un viņš tev var, var kā Dieva vārdā teikt, neskaties uz saviem gadiem, skaties, ko Dievs var darīt, dzīvo ticībā uz viņu, dzīvo viņu vārdā, runā viņu vārdu, runā. Daži piemēri, piemēram, šeit ir dievkalpojumi, šeit, ir, šeit mēs varam runāt un stāstīt Bet, kad mēs izējām ārā, notiek kāda lieta, vai kāds negadījums, vai kāda, kur mēs pirmais, kur mēs skrienam. Mēs skrienam pie cilvēka, vai mēs skrienam pie Dievu. Vai mēs sākam lūgt, vai mēs meklējam citur uzreiz palīdzību. Vai mēs lūdzam par dziedināšanu, vai mēs uzreiz zvanam ātrajiem. Paldies Dievam par ārstiem ārsts, ārsts dara savu darbu un paldies Dievam. Bet ko mēs darām tajā momentā, uzreiz, kad notiek kāda lieta, kāda situācija mūsu dzīvēs? Vai mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā top dziedināts? Vai mēs uzliekam rokas un sakam, brāl, Dievs tev var dziedināt šodien? Vai Dievs tev var atbrīvot šodien? Tu cīnies ar grēku, Dievs tev grib dot cerību šodien. Tu esi nospiests, Dievs tev grib iepriecināt šodien. Un tāds ir Dievs, kam es ticu. Ticībā viņi izgājuši cauri sarkanai jūrai, kā pa savu zemi. Iedomājieties, ticībā. Vai šodien? Vai šodien tas var notikt? Ticībā. Es ticu, ka var. Ticībā sabruk Jēriks mūri, pēc tam, kad septiņas dienas tiem gāja, gājuši apkārt. Draudzes grib iedrošināt mūsu katru vienu. Meklēt Dievu, meklēt Jēzu. Ja tu šodien vēl neesi piedzīvojis viņu, ja tu šodien zini tikai par, par Dievu, ja es tev jautātu, kam tu tici šodien, vai tu esi ticīgs šodien, daudz saka, jā, esmu ticīgs, es eju uz baznīcu, Es katru svētdienu apmeklēju, varbūt draugu, bet vai tu esi ticīgs šodien? Jā, es esmu ticīgs. Es gribu iedrošināt mūs dzīvot, tiešām dzīvā ticībā. Es gribu iedrošināt sev dzīvot dzīvā ticībā. Arī Jēkab vēstulē ir teikts, kad uh, ja mēs nedzīvojam tajos darbos, ko Dievs mums ir sagatavojis, ja mēs nedzīvojam tajā dzīvībā, tad ticība bez darbiem ir nedzīva. Ja mēs sakam, mēs esam ticīgs cilvēks, mēs nedaram to, ko Dievs saka, tad tāda ticība ir nedzīva pat par sevi. Tā ir teikts Jāka vēstulē. Un arī ticībā netikli Rahāba negāja bojā līdz ar neticīgajiem – draudzīgi uzņēmusi pie sevis izlūks. Varbūt tu šodien saki, es cīnos ar kādu lietu. Es cīnos varbūt ar grēku. Es cīnos, es nevaru to uzvarēt. Dievs, tu taču, tu man tādu nemīli. Es, es cīnos, es, es nevaru. Dievs, tu jau man arī nevar lietot. Bet Dievs var lietot jebkuru. Un Dievs to grib lietot šodien, tajā vietā, kur tu esi. Vai tā būtu darba vieta, vai skola, vai, vai vēl nezinu, kur. Bet ja arī tu cīnies ar kādu lietu šodien, Dievs to grib dot brīvību šodien. Dieva vārdā ir teikt, šodien ir labvēlīgais laiks, un šodien ir pestīšanas diena. Ja tu vēl neesi piedzīvojis Jēzi, ja tu vēl neesi lūdzis viņam, Dievs piedod man mans grēks, tad tu to vari izdarīt šodien. Tu vari izdarīt to šodien. Un tu vari piedzīvot viņa mīlestību, viņa žēlistību. Es to piedzīvoju četras gadus atpakaļ. Ziniet, es, kad braucu uz vienu tādu pasākumu, es tādā dienā vēl metu pīpēšanu nost. Es nezināju, uz kurien es braucu, bet uh, es tur dzirdēju evaņģēliju. Es tur piedzīvoju Dievu, manā sirdī kaut kas notika. Un braucot mājās, es tādā pašā vakarā bija kāds paziņš, ar ko es kopā braucu. Mēs braucām mājās, un es nevarēju to saturēt. Tur redzēju, kas tur notika, tur redzēju, kas tur bija. Tu dzirdēji, tu piedzīvoji to. Nu, koncerts tur bija. Bet es piedzīvoju Dievu. Un tādā vakarā Es atbraucu, aizbraucu uz mājām, es piedzēros, es uh, sāku dzert kā vēl nekad agrāk. Es nesapratu, kas ar mani notiek. Bija tik daudz uzbrukumu, tik daudz cīņas. Es tagad to saprotu, kas tas bija. Mums ir jāsaprot, ka ir arī ir tumsības spēks, kas tev neļauj nākt pie tā kunga, kas negrib, kas ienīst to, ka tu meklē Dievu. Un tajā laikā, kad es piedzīvoju, man bija tik liela uzbrukuma. Paldies mammai, ka viņa bija, ka viņa lūdza par mani. Paldies Tev! Tikai tāpēc, iespējams, šodien es esmu šeit. Tikai tāpēc, ka viņa ticībā lūdz. Ka mēs varētu lūgt ticībā par saviem radiniekiem, par saviem bērniem, par savām māsām, par saviem vīriem, par savām sievām. Un ticībā mēs uzvarēsim. Un ticībā mēs uzvarēsim visus ienaidnieku spēks. Man vienalga, ko viņš grib nākt un darīt. Bet es zinu, mans Dievs ir lielāks. Mans jēzus ir lielāks. Un šodien es varu teikt, ka esmu brīvs. Esmu brīvs jau trīs gadus no cigaretēm, vai četras, bet es vairs neskaitu. Man nevajag alkoholu vairāk, lai priecātos, lai piepildītu savu dzīvi. Man nevajag sievietes vairāk, lai, lai meklētu mierinājumu kaut kur. Varbūt tev šodien tā ir. Varbūt tu šodien netiec ar grēku galā. Tu cīnies. Es arī cīnījos. Zini, Dažas lietas aizgāja vienkārši, bet dažas lietas bija jācīnās. Un es lūdzu Dievam, Dievs, es nevaru atmest to pīpēšanu. Es nevaru. Es kritu mājās ceļos. Dievs teica, tā ir kaut ko manīm. Es nevaru tik galā ar to. Un ziniet, par brīnu notika kaut kāds klikšs. Es nezinu, kas tas bija. Man jau bija pilna paciņa ar cigaretēm. Es viņu izmetu ārā. Un es teicu, esmu brīvs Jēzus Kristus vārdā. <laughs> No tās dienas esmu brīvs. Ir tik daudz lietas, ko Dievs ir darījis. Tas ir viens mazs sīkums. Bet tik daudz lietas, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Kā ir tajā dziesmā? Par taviem brīnumu darbiem es gribu dziedāt. Un es negribu. Es. Dievs dara brīnums darbus manā dzīvē, lai es tos nevarētu saskaitīt tik daudz. Es tos nevaru saskaitīt. Un es tev gribu iedrošināt, tev personīgi, ka Dievs ir dzīvs, lai arī kāda situācija tev šodien būtu, ka mēs varam lūgt ticībā, ka mēs varam ticībā nākt pie tā kunga. Varbūt tev ir jāiet nezināmā, Ej ticībā, lūdzu. Es nezinu, kas tev šodien jādara, bet Dievs zina. Un šeit tālāk vēstulu ebrejiem 11. nodaļa no 32. pānta ir rakstīts, un ko vēl lai es saku, man pietrūka laika stāstīt par Gideonu, Baraku, Samsonu, Jeftu, Dāvidu, Samuēlu un praviešiem, kas ar ticību valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lau rīkles aizbāzuši, uguns spēku nodzēsuši, zobena asmenim izbēguši, pārvarējuši nespēku, karā stipri kļuvuši, svešus kara pulkus piespieduši beigt, sievas savus mirušos atgūšas ar augšām celšanos, bet citi tika mocīti, nepieņemdami atsabināšanu, lai iegūtu augšām celšanos. Citi izcietuši izsmieko ar pātagus sitienus un pat arī vāžas un cietumu. Viņi tika akmeņiem nomētāti pārbaudīti, sazāģēti, mīra no zobena, staigāja apkārt aitu ādās, kazu ādās – trūkumu ciesdami, spaidīti, mocīti. Viņi, kuru pasauli nebija cienīga, mālījās pa tuksnešiem un kalniem un alām un zemes aizām. Kur tad ir tas Dievs? Kāpēc viņš nedziedina tagad šodien šeit? Kāpēc nenotiek tās lietas, par ko tu runā? Viena no lietām, kur varētu būt problēma. Marka evaņģēlijā. Sastā nodaļā Jēzus arī teica tā, tādus vārdus. Jēzus, kad staigāja apkārt, viņš darīja zīmes un brīnums, viņš dziedināja, viņš atbrīvoja. Un Jēzus arī teica, jūs darīsiet tos darbus, ko es darīju, un pat vēl lielāks. Un kāpēc mēs šodien neredzam varbūt to? Ceturtā pantā Jēzus saka, bet Jēzus tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēva zemē, un savos rados un savās mājās. Un viņš tur nevienu brīnumu nevarēja darīt, tik vien retiem un vājiem viņš rokas uzlika un tos dziedināja, un viņš brīnījās par viņu neticību. Varbūt kādam no nu, mums ir neticība par to, ko Dievs var darīt. Varbūt to es teicu, jo esmu tik ilgi jau lūdzu, jau gadiem, un nenotiek. Un tev tevī parādās šī neticība. Vai tiešām? Vai tiešām? Nepadodies. Lūdzu ticībā. Nepadodies. Un viņš ticēja, un viņš redzēja Dievu varenību. Tu ticēsi, tu redzēsi Dievu varenību. Es ticēšu, es redzēšu Dievu varenību. Arī šeit draudzēju arī šeit draudzi. Un ziniet arī, kad ir kāds aicinājums nākt šeit priekšā, dalīties ar atziņu, ar vārdu, ar liecību, Citam sāk kājas trīcēt, citam sāk nākt bauss, bet ja tu pateiksi kaut ko nepareizi, un ko es teikšu, un ko citi par mani padomās, un kas vēl būs, kā es izskatīšos, kā es runāšu, cik vārdus es pareizi pateikšu. Ja tev nāk tāds domas, vienkārši Jēzus vārdā, lai viņš iet prom. Ja tev ir liecība, ja tev ir atziņa, ja tev ir psalms vai himna, vārdā ir teiks, ka ticīgie nāc kopā, katram bija ko dalīties, ko dot. Ja tev šodien ir ko dot draudzēji, Tu varēsi šeit nākt, dalīties. Un arī tur ir vajadzīga ticība. Arī tur ir vajadzīga ticība. Dievs ir tik labs. Dievs ir tik labs. Ticībā mēs arī tiksim pārbaudīti. Es domāju, ka jums daudziem droši vien ir ko dalīties. Es domāju, ka jums ir ko teikt. Es negribu šeit viens runāt. Es zinu, ka tāda ir draudz, kur ticīgie sanāk kopā, katram ir ko dot, katram ir ko dalīties, katram ir ar ko celt draudz, vai atziņu, vai liecību, vai vārds. Es zinu, ka tev ir. Bet varbūt mēs varētu ar kādu slavēšanas dziesmu Mēs varētu lūgt par šo pilsētu, mēs varētu lūgt par uh, pagastiem, mēs varētu lūgt par cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Draudzes aicina tiešām, ka mēs varam lūgt, ka mēs varam pacelt savus balsts. Varbūt mums ir kāda dziesma. Un arī es gribu dot iespēju jums, katram vienam, draudzes, Šeit nav lielāks, augstāks vai, vai mazāks vai, vai vēl nezinu kā. Bet ja tev ir vajadzība šodien, ja tev vajadzīga dziedināšana, ja tev vajadzīga atbrīvošana, ja tu gribi piedzīvot Dievu, ja tu gribi aicināt viņu savā sirdī, tad tu droši varēsi nākt šeit priekšā. Es gribu lūgt par tevi. Un es no sirds, es zinu, ja tu atvērs savu sirdi viņam, tu piedzīvosi tu piedzīvosi. Un es tevi iedrošinu, nebaidies. Ziniet, kad, mums, kad mēs, mums ir jānāk pie Dievu, mums ir arī jāatmet savus kauns malā. Savus kaut kādas lietas, savus... Uh, skatamies tikai uz Dievu, ko Viņš to grib dot. Tāpēc es tev iedrošinu, ja tev šodien ir vajadzība, tu droši var nākt šeit priekšā. Tev nebūs jārunā mikrofonā, jāstāst, kas ir tev vajadzība. Bet es gribu lūgt par tevi. Tiešām. Mēs varētu, jā. Dievs ir labs. Dievs ir brīnišķīgs. Paldies, kungs. Paldies, kungs, tiešām par to, ko tu dari mūsu dzīvēs, Dievs. Paldies, kungs, ka tu esi dzīvs un spēcīgs. Paldies, kungs, kad uh, tu atklājies ar saviem darbiem. Dievs, paldies, ka tu esi mīlestība. Paldies, Dievs, ka tu katram grib dot labas lietas. Paldies, kungs, ka tikai nāk no tevis tikai labas lietas, kungs. Paldies, Tev, Dievs. Un es lūdzu, Dievs, lai, lai Tu vādi šo, lai Tu vādi šo sapulci, mans Dievs. Kungs, lai Tu runā uz katru cilvēku, mans Dievs. Lai Tu uzrunā, Dievs, katru, mans Dievs. Paldies, tu, Jēzus, paldies Tev. Un, nu, kungs, mēs lūdzam, mēs lūdzam arī par šo pilsētu, Dievs. Mēs lūdzam, kungs, lai nāk Tavu atmošanos, mums Dievs. Tu meklē strādnieks, Tu meklē, Tu gribi sūtīt mūs par gaismu, Dievs un piedod. Piedod, ja mums ir bijuši kaut kāda aizbildinājuma, kaut kādas lietas. Dievs, ja Tu aicini, mēs gribam Tev atsaukties. Mēs gribam redzēt tos darbus, Dievs, ko Tu teici. Arī šodien šeit mēs gribam piedzīvot šo pilsētu. Mēs lūdzam ticībā, Dievs, mēs zinām, ka vēl daudz būs glābt, ka Tu vēl daudz svedīs pie sevis, ka būs dziedināšanas zīmes un brīnumi. Bet, kungs, ka mēs vispirms meklētu Tev Tavu vāju, kungs. Jēzu, Jēzu, tiešām. Lai Tavs vārds dzīves piepildās mūsu draudzē mūsu pilsētā. Tev ir tikai viena draudz, un tā ir visi ticīgie, kas meklē Tev no visas sirds. Kungs, mēs lūdzam arī par, par katru draudzību, kas ir šeit kuldīgā, par katru baznīcu, lai kā arī to nesaukt. Mēs lūdzam Dievs, ka Tu atklājies, ka Tu spēcīgi darbojies savā spēkā, mūsu brāļiem un māsām. Kungs tiešām, lai Tavs vārds, lai Tavs vārds ir dzīvs. Arī pagastos Dievs, ka mēs varam iet uz tām vietām, kur ir salaustība, kur ir posts, kur ir atkarības, kur ir alkohols. Kungs Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam, ka Tu mūs sūti tur, Dievs, ka mēs varam būt šī gaisma, ka mēs varam lūgt un cilvēku to brīvu, Jēzus Kristu, tavā vārdā, ka viņi piedzīvo tavu spēku, tavu varenību, ka viņi piedzīvo svētais Dievs, tavu mīlestību. Jēzus, Jēzus, tu mums esi vajadzīgs šodien. Ja arī kādam šodien šeit ir vajadzīga brīvība, to var lūgt tagad to lūgt Jēzu. Nāc. Jēzus netiek ar to lietu galā. Dievs nāca atbrīvo mani. Kungs nāc, tu man esi vajadzīgs. Kungs, es nevaru bez Tevis. Esmu tik daudz reizes mēģinājis. Dievs, bet es ticu, ka Tu, ka Tu var man atbrīvot. dot savu dzīvi viņam un teikt, Jēzu, nāc manā dzīvē, nāc manā sirdī, tad tagad ir tā iespēja. Ja tu to gribi izdarīt tagad, un es tev aicinu to izdarīt tagad, ja Dieva vārdā ir teikts, visu ceļu locīsies Dievu priekšā. Vai tu tam tici, vai tu tam netici. Bet Dievs tev dāvina mūžīgo dzīvību. Jēzus, kas nomir par mūsu grēkiem, kas nomir par mūsu katru grēkiem, pie krustu, kas samaksāja pilnu cenu. Viņš tev saka šodien, šodien ir labēlīgais laiks, šodien, ja tu gribi nākt pie viņa, ja tu gribi lūgt, lai tavu dzīvi izmainos, tad es tev saku nāc šodien šeit priekšā, un es gribu lūgt ar tev kopā, ja tu jūti aicinājumu savā sirdī, Izdara to šodien. Nekavējies, neskaties uz cilvēkiem. Skaties uz Dievu, ko viņš grib darīt tavā dzīvē. Ja tu gribi to, tad tagad ir laiks. Nāc, nāc. Neapcietina savu sirdi, neapcietina. tagad. Mēs, es aizinu, kā jau Martiņš pieminēja, ka, ja jums arī nāk kāds atziņas vārds par šodienas, ko mēs dzirdējām, runājām, pārdomājām par, par ticību, tad nāciet šeit, padalieties ar to. Pār savos vārdos īsi pastāstiet, kā, kāda ir jūsu ticība, kā jūs saprotat ticības dzīvi, vai kādu piedzīvojumu jūs ticībā. Un šobrīd es varbūt turpinās, jā, Martiņ? Un, uh, Mārtiņ, varbūt es varu palūkt te, un uh, Alvi, varbūt arī jūs varbūt varētu sagatavot mums vakarēdienu, lūdzu. Jā, jo mēs pēc tam baudīsim visu kopā vēl vakarēdienu, bet līdz tam vēl mums būs uh, iespēja nākt šeit un liecināt par to, ko Dievs dara. Varbūt jūs tagad varat, varbūt, labi? Alvi, palīdzēs, lūdzu. Tepat. Un uh, par ticību runājot, arī man klausoties, nāk prātā šī pārdabīgā ticība, ko mēs, uh, Mārtiņš sāk no ebrejiem 11. nodaļas no 5. panta, bet 4. pants ir rakstīts par uh, Filips, tu vēl tur esi? Uh, par ticību, kas paliek. Ebrejiem 4, uh, 11. Jums ir Ebrejiem 4, 11? Ir kādam atvērts? Un tur ir rakstīts tā, paliek. Visi tie darbi. Mēs lasām, kā Ābels, viņš pienes labāku upuru nekā Kains. Ticība Ābels ir nes Dievam labāku upuru nekā Kains. Tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisns, kā Dievs par viņa dāvanām ir liecinājis. Tās dēļ viņš vēl runā, kaut arī ir miris. Pat tad, kad mūs vairs šeit nebūs, pat tad, kad mēs varbūt aizbrauksim uz citu vietu, tad tie darbi, kas ir ticībā darīti, viņi paliek viņus tā ne, ne, vienkārši es tā neizdzēšu. Viņi kaut kur nepazūd, uh, bet viņi paliek. Arī šeit mēs lasām, ka ticībā darītais viņš paliek. Un uh, nākamā lieta, ko, kas ienāca prātā, ir vēl par Jēzu. Par ko Jēzus brīnījās? Mēs uh, Lūkas evaņģēlijā, ja man liekas, sastais pāns bija tajā nodaļā, ka viņš brīnījās par neticību. Bet otra lieta, par ko viņš brīnījās, bija ticība. Jēzus, viena no tām lietām, retajām lietām par vispār, ko, par ko Jēzus brīnās, viņš saka ticība, un Lūks evaņģēlijā um, 7.9. Tur bija tāda rakstietiņa. Lūkas 7.9 ir rakstīts. Un tur bija rakstīts, ka Jēzus brīnījās par, par ticību, kas bija kādam cilvēkam, kurš sūtīja pie viņa uh, savus padotos, lai Jēzus nāk un dziedina viņu kalpu. Un viņš pats nenāca, bet viņš saka, saka tikai vienu vārdu. Un tā būs. Bet Jēzus to dzirdējis par viņu brīnījās un pagriezies uz ļaudīm, kas viņam gāja līdz sacī. Es jums saku, tādu ticību es pat Izraēla, Izraēla ļaudīs neesmu atrads. Jēzus brīnās par ticību. Viņš brīnās, ka mums ir ticība, ka mēs varam tajā staigāt, mēs varam staigāt dzīvot tajā, ko mēs neredzam. Paļauties uz to, kas ceram, šī pārliecība par tām neredzamām lietām. Dievs arī mums saka, pirmā vēstulē korintiešiem 12. nodaļā par, par svētākar dāvanu, ticību. Es domāju, tas arī ir kaut kas, eh, es dalnos šobrīd ar atziņām, un es aicinu, kā arī jums, ja jums ir kāda atziņa šodien, kāda doma par ticību, kāds piedzīvums nāk šeit, padalāmies, iedrošinām pāris vārdos. Bet arī šī ticība, eh, ticības dāvana, ko svētais gars dod, es domāju, tā arī kaut kas pārdabīgs. Tas ir situācijas, tiek parādās, kur, kur šie nav vienkārši varianti kur vien, liekas arī Sadrieks Meseks un Abed Nego, šie draugi, tik iemest ceplī. Viņi vienkārši staigāja tur. Uguns viņiem neķēra necik, un viņiem līdzās bija vēl viens. Dieva dēlam līdzīgs. Iespējams, ka tās ir tās situācijas, kur parādās tik vien pārdabīgi ticība. Bet ziniet, lai mēs piedzīvotu Dievu, lai mēs arī redzētu, ka šodien dzirdējam atbrīvošanas, dziedināšanas, Mums ir vajadzīga tā ticība, ka Jēzus Kristus ir mums kungs un glābējs. Mums ir vajadzīga tā ticība kā sinem graudiņš. Ar sinem graudiņu tā ticības ir pietiekams, lai mirušie celtos augšā. Lai slimie tik dziedināti, lai ļaunie gari tikt izdzīti. Tā ticība viņš sagaida no mums tik liela kā sinem graudiņš. Un ziniet, mums ir šī ticība. Tiem, ka mums Jēzus Kristus ir par kungu un glābēju mums ir šī paļāvība uz viņu, ka, mums, ka viņš mums ir izglābs. Mums ir šī ticība, kas ir pietiekama, lai dzīvot tajos darbos, lai dzīvot tajā, ko viņš mums ir pavēlējis. Varbūt jums arī ir kāda liecība, varbūt jums ir kāds, kāds stāsts par ticību, kāds iedrošinājums, kāda rakstvieta. Tad jūs esat nākamais, jūs varat nākt šeit priekšā un padalīties. Ja ne, varbūt jums ir kāda liecība par to, ko Dievs dara. Arī tad jūs droši nākat un pastāstāt. Pastāstīšu, kā Dievs mani apstādināja, man skrējienu. <clears throat> man ļoti patīk mans darbs, un es strādāju, es skrēju, brīžiem pat aizmirstu paēst. Mm. Un uh, mums ir divas meitas ar vīru, mēs gribējām dēlu, un Dievs mums arī deva dēlu, es paliku stāvoklī, un es turpināju skriet. Un, uh, nu jā, un man ir ļoti grūti vēl par to runāt. un es skrēju, un, protams, droši vien arī kaut kāds, eh, jā, droši vien bērns arī droši vien kaut kādu stresu piedzīvoja, ko es piedzīvoju, un, Un uh, man sākās asiņošana, es vismaz kādas, nezinu cik reizi, bet nu, droši vien kādas piecas, es maz biju slimnīcā ar asiņošanu. Un, un es saņēmu no Dieva, kad viņš saka, man jālas viņa vārds, lai es varu stāties pretī mm, sātanam. Bet es vienkārši turpināju skriet, darīt visu kaut kādas lietas. Es nu, tā lasīju, bet uh, ne ar 100% tādēļ. Es vienkārši lasīju tikai tāpēc, ka, nu jā, forši, tāpēc, ka ir jāpalasa, un es lasīju. Bet, nu, lūdzu, es tāpatās visu laiku, un, un, un pagāja laiks, un uh, biju pēdējo reizi slimnīcā ar asiņošanu un bija ļoti liela asiņošana, un doktori teica, ja asiņošana neapstājās, tad, nu, jāņem vienkārši bērns ārā, ir tāpēc, ka, nu, tad es pat varu nosiņot. Tā bija ļoti liela asiņošana, un tikai pateicoties Dievam, jā, viņa apstājās. Un tas tik bija tāds sākums, jo es pavadīju divas nedēļas mājās, aptuveni, tad atkal kādu nedēļu slimnīcā vairāk. Un arī tur mans organisms vienkārši, nu, novājinājās, jo es tur netiku laukā. Uh, Un arī man neļāva staigāt, man bija tikai jāguļ, un es varēju iet uz toleti. Un man arī pazuda apetīti. Un tad eh, vienu dienu pirms man taisījās izrakstīt mājās no kuldīgas slimnīcas, mm, man atnāca draudzens ciemos, mēs nogājām uz kafēnīcu, un man vienkārši sarēba galva. Nu, un, un, nu, domāju, nu, sarēba galva, nu, man meitenes tur eh, uzved atpakaļ augšā, un, un tur pastāstīja daktarēm, un Un es jūtu, ka atkal nāk tie reiboņi virsū un neapstājās daktars man tur visādi zāli sapelini iedod un, un nepāriet. Un, un, nu jā, un, un visi ir uztraukušies, viņi nezin, kāpēc. Es vienkārši nu, nevarēju pat pastaigāt, vienkārši es laiku tā peldēju. Nu jā, un, un tad tur arī uzreiz skatās kā bērnam, kas kā man bija kaut kādas, es neatceros, 17, 18 nedēļas. Nu, jā, un, un, un visu laiku man spiediens zūd, krītās un taisa visādas analīzes un ved uz sonografu un uz visām iespējamām kuldīgas tur vietām, kur var aizvest. Neko nesaprotu, kāpēc man nepalīdz zāles un viss krītās. Un tad es jā, pavadīju nakti reanimācijas nodaļā, vienkārši lai redzētu, kāpēc man tur tā krītās. Un, jā, jā, gults tur ir mīksts, bet nenovēl tur nevienam nāk, tur ir mīkstāks gults nekā slimnīcā. Un, tad, jā, es arī ļoti daudz pārdzīvojumu biju, jo es pirmā reize mūžā man blakus vienkārši cilvēks pa nakti nomira. Es to visu tur piedzīvoju un izdzīvoju. Nezinu, kāpēc mans gulta aizkariņi bija saplīsuši vienā vietā. Viņi nevarēja aizvilkt ciet. Un, nu jā, un man tā, tas reibons nepārgāja vispār. Un man, un tad es izdzīvoju, kā ir ar ātriem braukt uz, uz Rīgu nav baigi forši, viņš ļoti strauji kratās, un tev vēl jāsargā bērns vēderā, un viņš tur tik haotiski laiž, un vēl kāds izskrien priekšā. Tad es ar ātriem piedzīvoju, kā jau braukt uz Liepāju, un vienkārši pateicoties Dieva žēlistībai, jā, ka es varu šeit sēdēt un runāt, un er, nu, Rīgā man uzdabūja tā kā atpakaļ, un es biju atkal mājās, un atkal man sāk nākt reiboņi virsū. Un, uh, Un tam visam vēl klāt man nāca tā, bailes virsū. Man sāka, es baidījos vienkārši palikt viena pati, baidījos, ka es noģībšu, baidījos pamosties, baidījos no nu, visa, kā vienkārši baidījos. Nāca meitenes man katru dienu pie manis sēdēja, lai man nebūtu vienai pašai jābūt, jo vīram bija jāstrādā. Un es, es varēju tikai aizmigt, tikai slavējot Dievu, tikai dziedot dziesmas vai lasot vārdu, un tā es arī aizmigu ar bībeli blakus sev manis laika nāca virsū bailes, bailes, bailes, bailes. Un arī bija liels nespēks, es nevarēju pastaigāt, nu, staigāt es varēju, bet man nebija spēku, un es katru dienu mācījos no jauna, atkal atgūt spēku, staigāju sētā, apkārt žogam, vairāk man nebija spēku, 5 minūtes, 10 minūtes, katru dienu arvien vairāk. Un, un tad, jā, es sapratu, ka vienkārši tums spēka arī nāk man virsū, un Es vienkārši no rīta pamodos, man nebija spēka, es paēdu, man nebija spēka. Man tums spēka nāca tā virsū, ka es vienkārši varēju tikai gulēt, un es pat nevarēju parunāt, es tikai varēju kustināt muti. Nu, tā kā man nebija spēka, un es visu laiku lūdzu un slavēju Dievu, un paldies visiem, kas lūdz ar mani. Un tad es, jā, un tikai pateicoties Dievu žēlistībai, labvēlībai arī varēja izteigāt visu šo laiku. Un bija viens vakars, kad vīrs bija aizbraucis darīšanās, un es biju ar bērniem mājās, un viņas man meitenes tur skrien daudzās, un es vienkārši man nav spēka, es tur guļ tādu gultā, un es, es raudu. Tas bija laiks, kad es atkal varēju sākt raudāt, jo kad man bija iepriekš, es vienkārši pat nespēju, man nebija asars, ko raudāt. Un tad es raudu, es Dievam saku, ka es vairs nespēju, ka es vairs nespēju, ka man ir apnicis baidīties, ka es vairs nespēju, es to vairs negribu. Un tāds vakars beidzās. Un rīt es pamodos, un man vairs nebija nekādas bailes. Es pats, es vienkārši nesapratu, es biju tādā šokā, es pamodos, un man nav bailes pamosties, man nav bailes iet neko darīt. Un tikai pateicoties Dieva žēlistībai, viņš paņēma bailes man prom vienā, vienā naktī. Un uh, ko viņš man iemācīja? Viņš man iemācīja, viņš man saka, ka, <laughs> nu, protams, lasi manu vārdu, lai tu varētu stāties pretī vēlnam, lasi manu vārdu, jo tur ir tik daudz pateikts, tur ir viss pateikts. Un vēl viņš man atklāja, ka uh, <laughs> eh, mīlestībai jābūt mūsu starpā tādai nesautīgai mīlestībai, neko negaidot vienam no otra, vienkārši mīlestība. Un es to mīlestību varēju piedzīvot no meitenēm, kas man nāca pie manis, kas palīdzēja man staigāt, kas man nesēst kas man lasīja Dievu vārdu, kur mēs kopā lūdzām. Vienkārši tādai mīlestībai, vienkāršai mīlestībai. Un, nu jā, un, un pateicoties Dievam, jā, arī Valters piedzima 34. nedēļā, viņam viss ir kārtībā, viņam nav nekādas problēmas, nekādas vainas, viņš ir tā kā pilnīgi iznēsāts vesels bērns tikai pateicoties Dieva žēlistībai. Nu jā, un tad es vienkārši, jā, Dievs, ka sapratu, nu, kad tā kā ir teikts, ne no, ne no mūsu skriešanas vai gribēšanas, bet viss no Dieva žēlistības, un paldies Dievam par to žēlistību, kad, ja man nebūtu Dieva, es to nevarētu izturēt, un ka varbūt tas nelabi skan, bet es varu iedomāties, saprast, eh, saprast mēģināt saprast to cilvēku domas, kuri iztaisa pašnāvību, jo ja viņiem nav Dievu, tad viņiem nav nekā, viņi vienkārši iet un, un nu, viņiem nav vienkārši, viņiem nav nekāda cerība, un ja man nebūtu bijusi tāda cerība, es nezinu, man arī es pat citreiz vīram teicu, ka es gribu nomirt, jo es nevaru vairāk to izturēt, vienkārši tās, tos uzbrukums, tās, tās sāpes, man nebija apetīta, un līdz ar to man nebija arī spēka, es vienkārši nevarēju pakustēties labi, ka es man slimnīcā Rīgā ielikt blakus toletei tuvākajā vietā, lai es varu aizklumpačot uz toleti, jo es nevarēju pastaigāt. Un, un viņiem tur iekšā īsti numuriņos ne, nebija tolets. Un, un, nu jā, un kad es, man vienkārši bija viss jāiemācās gandrīz no jauna. Tiešām paldies, paldies, ka ir tāds Dievs un mēs kalpojam varenam Dievam, lielam varenam Dievam. Tas ir tik to nevar aprakstīt vārdos, bet viņš dzird katru mūsu nopūtu asaru un lūkšanu. Tiešām, kad, jā, kad nepagurstam lūgt un, un pateikties par tām lietām, kas mums ir un, jā, kad, ka mēs vienkārši varam neskriet nekur, jo mēs tāpat nenopelnīsim visu pasaules naudu, mēs nekur nepaspēsim visās lietās, bet jā, kad ar Dievu žēlistību mēs varam tikai dzīvot, pamosties un, nu jā, Es, nu, tāds bija mans tas skrējiens. Un, <laughs> protams, es joprojām ik pa laikam kaut kādas domas gribu nākt virsū, gribu uznākt, kas tu būsi, ka tev atkal kaut kas varbūt notiks un ka tu noģības vai kas tev būs. Un tad man viena māsa ļoti stiprināja, viņa teica, un arī, ja tu noģības, ja tu arī nomirsi, tu būsi pie Dieva un tur būs pat labāk nekā šeit. Tā kā es, es, es tagad varos pie tā, nu, ja man kaut kas būs, nu, tad es būšu pie tevis, Dievs. Un, un, un, bet es ticu, ka Dievs man neļaus tik jaunai vēl būt pie viņa. Tā kā, jā, slava Dievam. Zanda? Zanda? Zanda, tu varētu aizlūgt? Jā? Aizlūksim kopā par sarmīti, jā? Pateiksimies Dievam tam, ko viņš ir ļaus iziet cauri. Tevis tās tā pateicos par sadmītu, kungs. Es pateicos par tavu bērnu, par māsu, kungs, tēvs, kas ir tavās rokās, kungs. Ir tik brīnišķīgi apzināties, kungs, ka tu esi mūsu miera avots. Un kā mazi bērni, kungs, tēvs, tad, kad viņi iegūst kādu traumu, kādu sāpi, kādu pūnu, zilumu, nobrāzumu, viņi skrien pie mammas vai tēta, pienāk pie viņiem, iekāp viņu klēpī, un mamītes samīļo, kungs tēvs, un papūšu zilumu, kungs sabučo, un bērns jūtas labi. Viņam brūce ir vēl, viņam punts vēl ir, bet viņam ir miers, jo viņš ir mammas klēpī un zina, ka mamma sargās, mamma zina visas lietas, tēti zina visas lietas, viņam nav jābīstās. Viņš ar savu punu, ar savu brūci var būt drošībā, un viņš zina, ka mamma un tētis palīdzēs tik tam pāri. Tā arī sarmīta, kungs, ir gājusi tavā klēpī, kungs, ieritinājusies, sauks uz tevi un dabūjusi mierinājumu, kungs. Un es tev pateicos, ka šis miers, kas ir pārāks par to, ko pasaule dod, tas ir viņas sirdī, viņas prātā, kungs tēvs. Viņa zina, viņa ir drošībā, lai kas ar viņu notiktu, Tēvs rūpējas, tēvs samīļo, tēvs sabučo, tēvs noglāsta. Pie tēva ir viss. Kungs dod žēlastību katram vienam un sarmītei nezaudēt šo mieru, ko tu dodi, lai viņa mūžam un katru dienu un ik brīdi var iet, pieglausties tev, ieritināties tavā klēpī un saņemt visu mierinājumu, kas mums ir vajadzīgs. Jo dzīves vētras būs pāri par mums vienmēr, kungs tēvs, bet tu esi pārāks par visām tām. Es tev pateicos, kungs, ka tavs upuris, tavs asiņu spēks ir pār viņu, par viņas garu, dvēseli un miesu, kungs. Un tā kā tu pār iebu cēlis savu sētu un sātans tur nevarēja nākt iekšā, tā arī mēs lūdzam, lai tavs asiņu spēks ir pār katru vienas viņu šūnu, par katru vienu viņas emociju, dvēseli, prātu un garkungs tēvs, ka nekas nevar tikt klāt, kas grib iznīcināt, jo tāda ir vēlna daba. Bet mēs zinām, ka vēlns ir zem Kristus kājām, samīdīts, iznīcināts kungs tēvs, un mēs katrā brīdī varam viņam pavēlēt palikt tur, kur viņš ir nolikts jau. Ka mēs, kas esam Kristu Jēzu, varam stāvēt pretī katram pretspēkam. Un mēs savos prātos, kungs, varam jau pieņemt pilnīgu uzvaru, kungs, tēvs. Mēs, mēs nedrīkstam paļauties, kungs, tumsas uzbrukumiem un domāt par to, ka kādu vēlnu uzbrukumu vēl varētu būt. Es tev pateicos, ka tu atjauno sarmītes prātu, kungs, tēvs, ka tu piepildi to ar savu mieru, ar savu vārdu, kungs, tēvs, ka viņi var to lasīt, uzņemt, kungs, tēvs, un ka tu cienīgais svētais gars esi tāpēc mums dots, lai atgādinātu atgādinātu ik brīdi, kungs tēvs, savu vārdu, lai mūsu prāti būtu, kungs tēvs, tevī stipri, kungs tēvs, lai mēs zinātu, kur ir mūsu stiprā klīns, kur ir tā, kungs tēvs, tā vieta, tā, tā māja, kas uz tiem stipriem pamatiem celtā, kur mēs varam ieiet, kur mēs varam patvērties. Es tev pateicos par tavu drošību, kungs tēvs, ko tas ir devis sar, sarmītei šodien, un ka tu būsi ar viņu vienmēr. Es tev pateicos, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Eh, pirms gada augustā es sadūšojos savā draudzītē, iet runāt ar mācītāju. Tas arī jau, nu, Dievs caur vairākiem cilvēkiem ir runājis, kad uh, man ir kalpošana ar bērniem. Un uh, paskatoties uz visu dzīvu kopumā, es saprotu, kāpēc es izgāju pedagoģisko augstskolu, kad kaut ko es neesmu strādājis par skolotāju, bet Dievs kaut kādā veidā jau ir virzījis jau no mazām dienām. Un eh, es saņēmu arī no dažādiem praviešiem, kas ir eh, devušies uz Latviju un kas ir pravietojuši. Un, un tad es zinu, ka tas ir Dieva apsolījums par mani, tieši par bērnu kalpošanu, jo ir viens teica, otrs, un, un arī ar Dievu vārdu ir viss saskaņots. Bet eh, to drosmi, kad tā sāksies, kad tajā ieiet. Es uzticēju Dievam, un viņš tā maz pamazām, maz pamazām pa solītim tajā ir vedis. Un e, kamdēļ es saku, ka tas sākās pirms gada, jo es gāju pie mācītāja un teikt, ka e, nu, jāsāk kaut kas ar pusauģu kalpošanu, jo man ir e, dēls, kuram šajā brīdī ir 13 gadi. Uh, Un tas nav tas vieglākais posms, tieši kad pienāk pusaudža vecums. Eh, es esmu mamma viena, kas audzina. Tas ir dubults lokus. Uh, eh, tikai ar dievu to var izdarīt, ne savā spēkā. Un kaut kas ir jādara. Vai nu mans dēls neiet uz draugu, jo smagā barība viņam ir par grūtu sagramot, vai nu pie, pie mazajiem bērniem arī viņam ir pagarlaicīgu. Jo negribu tās rotaļas, ko maziem bērniem nu, veido. Un, ka kaut kas ir tajā lietā jādara. Un es saņēmu e, no Hagajas divi. Esi droši savā rīcībā, visa šīs zemes tauta, saka tas kungs, un strādājiet, es esmu ar jums tie bija tie vārdi, kas eh, man kā atslēga strādājiet, esi drošs, viņš ir ar mani. Un ar šiem vārdiem es gāju pie mācītāja un teicu, ka iespējams es jau vēl neko nevaru tā darīt, nu, kad ir brīnišķīgi daudz kalpotāju, nu, kas varētu nākt un, un, un palīdzēt. Tiklīdz tas notikās, vēlns ir klāts velns ir klāts un sākās visādas šķelšanās. Kāds kaut ko grib nozagt, bet es Dievs, bet tu esi apsolījis man, nu, ka tā ir tā kalpošana. Es pacietīgi to visu gaidīju, klausījos. Tas viss ar Dievu spēku izlīdzinājās. Tad, kad tas viss sakārtojās, vēlns ir klāt. Viņš uh, parāda, ka man vairs nav dzīves vieta. Arī jau septembrī jau kaut kas tā maz pamazām, ka nav kur, nebūs kur dzīvot, jo dzīvoju Ventspilī, bet esmu no Talsiem. Un, uh, atrast Ventspēlī dzīves vietu, ko es varētu kā vientuļā mamma <laughs> atļauties, nav viegli. Bet viss paļaušanās un ticība uz kungu. Daudz arī man palīdzēja un lūdza, bet es tā, nu, ticu, jā, Dievs dos, Dievs dos, Dievs dos. E, pienāk janvāris, un tik tiešām man dzīvokļa īpašniece saka, nu, viss viņi pārdod to dzīvokli. Tā es gaidu, gaidu, ticībā gaidu, Līdz pienāk maijs, dzīvoklis arī nu, tiek pārdots pa to laiku. Un man ir palikusi nedēļa, lai izvāktos. Es nezinu, kur man jāiet. Bet uh, tas brīdis, tas sauciens, kad es uh, dievam ticībā, nu, visu laiku ticībā gaidu, ticībā gaidu, bet Dievs gaidīja arī no manis to sirds saucienu. Dievs, es esmu Dieva bērns, mans bērns ir Dieva bērns. Tu esi apsolījis, tu esi apsolījis saviem bērniem dzīves vietu. Un tad es sapratu atslēgas vārdu, kas arī ir turpinājums Hagajā divi apsolījums, ko es jums devu, izējot no Ēģiptes zemes, paliek spēkā, un mans gars valda jūsu vidū, nebīsties. Un tad es sapratu, apsolījums, ka kā cīnīties pret sātana spēku. Apsolījums, apsolījums. Un viņš mums katram ir devis Bībelē apsolījums. Un ja jums nāk tie uzbrukumi, izrakstiet nu, savā sirds plāksnēs, ielieciet apsolījumus, ko Dievs jums katram ikvienam ir devis. Un tas ir tas spēks, ar ko jūs varat stāties prā, pretī sātanam. Ja viņš jums iznīcina, un es saņēmu tādu spēku, un es kliedzu dievam mašīnā, un neviens nedzird, Dievs, tu esi apsolījis, tad dari kaut ko, vai nu iet tad atkāpties un uz talsēm pie vecākiem dzīvot, vai nu tev atradīsies tā dzīves vieta priekš manas Ventspilī. Un kā jūs domājat, Dievs ir tik brīnišķīgs, ka viņš ir devis tik brīnišķīgu dzīves vietu man. Eh, tās bija pēdējās dienas, pēdējās dienas, kad vai nu zem tilta jāiet, vai kaut kur atpakaļ. Un uh, viņam ir vislabākais priekš katru ikvienu. Un, ja es dzīvoju vienas tam dzīvoklītī, tad tagad mums ir brīnišķīgi divi tam dzīvoklīti, kad man nav jāmaksā dārgais Ventspils siltums. Es nekaunos, ka man ir uh, ar malks apkur, bet tas ir visfantastiskākais, kas var būt manā dzīvē. Un sātens nesnauž. Nākamais uzbrukums, viņš man atlaid no darba. <laughs> bet tas arī ir kaut kas, ar ko es zinu, ticībā, paļāvībā, ka Dievs ir vēlas mani vēl sakārtot, vairāk pie, pievērsties vārdam, lasīt un iet uzvaras gājienā uz priekšu. Paldies! Man šonadēļ lasot uh, veco derību kādu, kādu no grāmatām, es šodien vienkārši nevarēju atrast, kur tā tieši bija, bet uh, tur bija rakstīts par to, par, par sabatu, kad uh, kāda bija pārkāpuši sabatā, ka viņi pirk un pārdeva, un, un, un, un, un kad, kad tas, kas bija noteicošais, ka viņš teica, nu jūs to nevarat darīt, nu nevar sabatā pirkt un pārdot un visu. Un tas pēc tam atsaucās uz manu sirdi, un, un, un arī vakar un šodien, nu, ka man jādalās par to. Un no otra puses gal, galvās, ka nu kā, nu, ko tu tagad ies un runās par bauslību, nu bauslību neviens nevar piepildīt un, un tā, bet, uh, bet tas no sirds viņš nu, atsaucās, ka, kad sir, sirdī ir. Un, un tad, kad Māri, Mārtiņš priekšā runāja ebrejiem 11, tad man Dievs uzreiz parādīja ebrejiem 10 un, un turpināja par to, lai es nu, padalos par šo vārdu. Ebrejiem 10, 15, 16. Bet arī svētais gars mums liecina pēc tam, kad ir teikts – Šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka tas kungs. Savus baušļus es dilšu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā. Viņa grēks un viņa netaisnības vairs nepieminēšu. Un, un, un, un vēl ir rakstiet, kur, kur man tās, ka Jēzus teica, kad viņš ir nācis nevis bauslību atmest, bet piepildīt. Un kā, kā man tas <laughs> uzrunāja, ir tas, kad Mūsu sirdīs viņš to raksta, ka mums tas nav jāpild kā, kā ārpusējs likums. Nu, tāpēc, ka ir likums, tāpēc mums ir, nu, lūst vai plīst likums, bet viņš raksta sirdīs un, un tad, kad Dievs maina tavu sirdi, maina tavu, nu, ka viņš iemājo tevī, ja? Katram ir savs brīdis, kad viņš uzrunā kādu no baušļiem. Kādam uzrunā, nu, nezots vairs ja tu iepriekšējā dzīvē, kamēr tev nebija jēzus zads, ja, nu, nav vienkārši uzreiz, citam to noņem nost, bet citam vēl ir ar to jācīnās. Un tad svētais gars no iekš uzrunā, nu, nedar tā. Dar, es tev svētīšu, nedar tā, paklaus man. Un, un, un man viņš uzrunāja ar šo sabatu. Kad, kāds gads apakaļ viņš jau man ar to uzrunāja. Daudz lietas par sabatu es viņu paklausīju. Nu, uh, tāds liels darbs, nedarīt eh, peļņā, neiet, nu, nepelnīt. Bet arī toreiz viņš uzrunāja, nu, pat tu pārtiku nevar sagādāt pārējās dienās, kāpēc tev svētdien to vajag darīt, ja? Un daļai es paklausīju, daļai nē, bet viņš, nu, nāca no sirds un, un tagad lasot atkal atsaucās un es sapratu, nē, man, ja viņš nāk no sirds, man ir jāieklausās un jāpaklaus. Un, un tā doma ir katram ieklausīties, ko dotā brīdī. Dievs uz sirdi runā, uz kādu no baušļiem vai, vai uz to dotā brīdī Dievu likt augstāk vai, vai, vai netiek nepaties liecība vai par laulības pārkāpšanu vai par zakšanu. Es, es ticu, ka svētais gars kādā brīdī ikvienu uzrunāt, un tad, kad svētais gars uzrunā, nu, censties paklausīt, jo, ja svētais gars uzrunā, viņš arī palīdz ar to tik galā. Mums nav <laughs> vieniem pašiem ar to tikt galā jātiek. Bet tad, kad tas nāk no sirds, tad, kad Dievs ir to bauslis ierakstījis tavā sirdī, nu, tad centies ieklausīties un sekot viņam. Slavu Dievam par viņu vārdu. Tā ir, ka mēs bieži vien ticību asociējam ar baušļiem. Tev būs darīt, tev nebūs darīt, dari šitā, dari tā. Es ticu, ka Jēzus nāca, lai mums darītu brīvus. Viņš nāca, tā kā rakstīts, viņš patiesībā uzlika vēl augstāk to laktību. Viņš nepateica, dari to vai dari šito. Viņš teica, mīli Dievu no visu savu sirds, visu savu prātu, ar visus, kas tu esi un savu tuvāko kā sev pašu. Tas ir augstāk par jebkuru bauslu, ko mēs varam iedomāties. Ja? Tāpēc es domāju, Dievs mums tiešām dara brīvu, lai mēs vairs nekalpotu, nebūtu vērgi grēkam. Viņš mums darīs brīvus mamīte liecināja, kur gaidīja bērniņu. Un es domāju, cik Dievs ir man žēlojis un svētījis, cik es labi es varēju visu šo laiku justies. Man liekas, gandrīz vai jūtos vainīgi, kad, kad man viss ir kārtībā un labi. Un tagad pēdējās vēsās dienās man liekas, es vispār esmu stāvoklī. <laughs> un septembrī jau jādzimst bērnam un viss daktara pretīm nākušanas visur ir apkārt bijušas brīnišķīgas. Un, man nu, vairs nav 18, <laughs> bet, bet analīzes ir nu, tā kā parauga analīzes. Un tad nu, es domāju, nu, cik vienkārši pretīgs <laughs> un riebīgs var būt vēlna tas apmāns, ka viņš grib nozagt mieru. Un tad šonakt es četros pamostos no tā, cik es fantastiski vienkārši jūtos. Man liekas, bet es nejūtu, ka bērns kustās. Un es, es nu, mammas droši vien saprotu, ko tas <laughs> nozīmē, jo mums ir likts tur skaitīt, cik tur viņam jāpakustās. Un es nejūtu, ka bērns kustās, un es jūtu, man pārņem nemieris. Un es domāju, nē, es rītā dievkalpojumā es vienkārši gribu lūgt, vienkārši jūs lūkšana atbalsta tajā. Nu, kad es zinu, ka viss ir kārtībā, un viņš sāka kustēties, <laughs> un, un, un, un, un es jūtu, kā viss kustās, un es ticu, ka viss ir labi, un, un ka es sagaidīšu savu mazo brīnumu Ja jūs vienkārši varētu aizlūgt par mani, par, par to mieru līdz tam septembrim. <laughs> Mīļais debes Tevs, paldies Tev par Andu, milzīgs paldies Tev par Andu, kungs. Paldies Tev par savām dāvanām, ko Tu viņai esi devis, kungs. Un, un mēs tagad visi kopā pateicamies par bērniņu, ko Tu viņai esi devis, kungs. Un ko mēs zinām, kas piedzims vesels un brīnišķīgs. Kungs, un Mēs vienā garā un vienā prātā tagad iestājamies par Andu kungs un pasludinām Dievs tavu pārdabīgo mieru pār viņu kungs. Kungs mīļais to ar savām asinīm, Jēzus viņu apklājas kungs un vēlnām nav nekādas tiesības nākt un viņu biedēt un, un, un pilnīgi ar, ar tik muļķīgi ar pretējām visādām šaubām kungs. Kungs mīļais, Anda pieder tev un bērniņš pieder tev kungs. Un mēs tiešām pasludinām pilnīgi mieru, pilnīgi mieru, tavu pārdabīgo mieru, kungs. Kungs, un tad, kad vēlns mēģina tuvoties Andai, kungs, mēs tev lūdzam, Dievs, lietas viņas cel ārā no viņas prāta, no viņas atmiņas, Dievs, tavu vārdu, kungs, viņa to zina, viņa ir daudz lasījusi tavu vārdu, kungs, lai tavs vārds ir kā apusgriezīgs zobens, kungs, ko Anda runā skaļi pasludina, un tavs vārds ir tas, kas vēlnam vienmēr liek bēgt, kungs. Kungs, mēs tev lūdzam, lai šis pēdējais laiks ir Andai par tādu garīgu piedzīvojumu, kungs, kad viņi piedzīvo, kungs, cik tu esi varans, cik tu esi spēcīgs, cik tu esi mīļš, kungs, lai viņi tiešām piedzīvo un ieraug visu, visu to, kas Dievs tev ir, kungs, ka tu esi dzīvs, ka tu esi brīnišķīgs, kungs, Jā, Dievs, paldies Tev par Andu, kungs, paldies Tev par viņas drosmi, paldies Tev par viņas atvērtību, ka viņa nāca un to izstāstīja. Dievs, es zinu, ka Tu to tagad novērtē, un es zinu, kungs, ka Tu būsi pie viņas katru mirkli. Kungs, mēs Tev lūdzam arī par dzemdībām, Dievs, sagatavo laiku un vietu, un cilvēks, kas tur būs klāts, svētī ārsts ar gudrību, ar atziņu, kungs, kungs, kungs paldies Tev, ka Tu jau visu esi sagatavojis, kungs. Un, jā, mēs jau priecājamies par to brīdi, kā Anta būs ar savu bērniņu. Kungs, ka mēs varēsim bērniņu tavā vārdā svētīt un novēlēt tev, kungs. Un jau tagad viņš ir tavā vārdā svētīts un novēlēts, kungs. Paldies Tev, Jēzus, vārdā caur svēto garu. Āmen. Pirms es lasu no 119. psalma dažus pāntus, es gribu pastāstīt, ka Dievs tiešām darbojās un ticība ir tiešām liela nozīme, jo pirms kādu laiku es ilgāku laiku strādāju un es ļoti gribēju tikt svētdienās uz dievkalpojumu katru svētdienu, nevis tikai rudenī vai, vai kādā citā sezonā, jo es strādāju viesnīcā un vasarā tur ir ļoti saspringts darba laiks. Un es arī Dievam lūdzu par to, lai man būtu tieši sestdien svētdien brīvi, kad es sestdien varu atpūsties, varbūt paliecināt kādam un tā, un svētdien būtu draudzēt tad. Un, Un, jā, un tad šonadēļ tiešām Dievs tā pagodinājās, kad man bija ne tikai sestdien, svētdien brīva, kad es arī šeit un varbūt un vakar, bet arī pa nedēļu, ka man bija kaut kāds četras brīvas dienas, un tas bija tiešām tā, ka Dievs pagodinājās, protams, bija uzbrukuma arī piekdiena bija, bet kad Dievs tā stiprina, kad es varēju būt eh, tiešām tur, kur man bija jābūt, un, un tiešām paldies Dievam par visu, un, Un tagad es nezinu, varbūt kādam šī brīdī tas tieši dera un ar ko kāds cīnās, bet nu, man tie ir jānolasa divi panti no 119. psalma. Pirmais būs no 20, 28. pants. Tur ir rakstīts, mana dvēsele skumst asarās, stiprini mani ar savu vārdu. Un pirms es lasu nākamo, es gribu teikt, tiešām, ja tu šī brīdī jūties, ja tev ir skumji, vai tu varbūt ar kaut ko cīnies un tev liekas, ka tu vienīgais ar kaut ko tādu cīnies, Es gribu, ka tu vērsies pie Dieva, varbūt ne šeit, bet vienalga, kur tu esi, un, un ka tu lūdz, un ka tu meklē tiešām vārdā to, jo tā vārd, Dieva vārds ir tas, kas atspierdzina un, un piepilda tā kā vēl nekad, ja tu patiesi pēc tā ilgojies. Un, jā. un otrs ir no arī tā pašā 119. psalma, 59. un tur ir rakstīts, es esmu pārdomājis savus ceļus un vērš uz savus soļus atpakaļ pie tavām liecībām. Un šis pāns arī, nu, kad es lasīju visu, jo man nu, bija laiks, un es lasīju visu šo garāko psalmu, kas mums ir un bija tiešām ļoti interesanti un vērtīgi. Un izlasot šo pāntu, es sapratu arī, ka es arī esmu maldījusies šurpu turpu un tā, un, bet kad es satvēru tiešām Dieva liecības, ko Dievs dara manās dzīvēs, kā man atbrīvoja. Un, un, un tiešām kā, nu, tas prieks, tas ir vienkārši nu, tāds, ka nu, nevar to tā. Tikai Dievs to spēj dot. Un, un, jā, un es iesaku arī katram, katram izlasīt 119 no psalmu, jo tur ir vērts, tur ir vērts katrs vārds, ir ko padomāt. Un, jā, tiešām paldies Dievam par visu. Es vēlētos, lai kas tur sagriez tik skaļi. Uh, es vēlētos pateikties draudzēji un pateikties uh, Mārcim par to, ka viņš uh, deva savu mašīnu, ka mēs varējām ar jauniešiem braukt uh, un uh, aizvest viņus uz šo nometni. Pateikties arī par, par tiem, kas atbalstīja un tiešām paldies, draudz, ka jūs esat, uh, ka mēs esam viens otram, ka mēs varam dalīties ar to, kas mums ir. Uh, Tiešām paldies katram vienam. Kā jau Mārtiņš teica, viņš jau gandrīz viss pateica, ko viņš ir darījis. Nu, es esmu Mārtiņa māma, ja kāds nezina. Nu, ko viņš ir darījis un ko viņš ir, un to, ko es zinu un to, ko es arī nezinu, protams, tās bija ļoti, ļoti šausmīgi liels lietas. Nu, tā manā sirdī liekas, jo, jo visām mamām jau tā ir ka viņa bērni dara kaut ko aplam un nepareizi, tad sāp. Nu, un es nezināju, kā viņam palīdzēt. Viņš jau tā, viņš jau it kā jau, nu tā it kā nebūtu bijis briesmīgi, bet nu, nu piekdienas vakar un sestdienas dienas uh, bija ar alkoholu saistīts un, un vēl visādiem nedarbiem. Un vienkārši tā pēc sirds un raudāja. Es ļoti, un es nezināju, kā lai viņam palīdz, un nezināju vienkārši to. Bet es biju aizmirsus par Dievu, jo kādreiz Oma man bija stāstījusi, ka, nu, kad uh, ir Dievs un ka viņš ir jālūdz un ka viņš palīdz, un, un, un, bet es eh, īsti riktīgi nezināju, ka, kā viņš jālūdz ir, tas bija pirms četriem gadiem. Un, un, un tad es vienreiz, es vienmēr braucu uz mēža sēnēs, kad man bija tas laiks arī, kad varēja braukt uz mēžu. Un, un, un tur es varēju mierīgi atpūsties un nomierināt savus nervus. Nu, tad es vienā reizē arī braucu un, un, un braucot domāju par Mārtiņu, kā lai viņam palīdz un kā lai tiek ārā no tā pūra, kur viņš ir iegājis. Uh, Un man ļoti atkal bija jāsāk raudāt. Un es kāpu no riteņa. Un, un tad viens tā kā man būtu kaut ko teicis un piebakstījis, un, bet ir taču Dievs pasaulē. Vai tad tu to nezināji? Es jau zināju, bet es biju piemirsusi. Nu, un, un es sāku lūgt Dievu vienkārši tā, kā Oma man teica, ka nu, vispirms ir jālū, jānoskaita tē, tēvs mūsu debesīs, un to es visu zinu un māku, un, un es to visu, nu, tagad tā dāru arī, un, un visu to tā arī izdaru. Un tagad, nu, nu viss es esmu izdarījis, un es braucu tālāk. Nu, tad viss, protams, tas laiks, un es jau atkal kaut kā piemirsos, bet, nu, gāja jau viss vaļā tāpat, un, un pēc kāda, kādas dienām tur, es nezinu, Mārtiņš man saka, ka kāda meitene viņu ir uzaicinājusi uz, uz, uz rīdu, uz uz, uz koncertu, un tas ir saistībā ar Dievu vārdu. Un tad es nezinu, kā to vispār var pateikt, to nevar pateikt. Un man uzreiz tā, nu, un, ka tas ir saistībā ar Dievu vārdu, un, jā, un tad viņš jau kā jau viņš pats teica, viņš aizbrauc, un viņam patika ļoti, un, un, un Pēc tam vēl aizbraucu uz Franciju, izdomāju to, ka viens pats var aizbraukt arī saistībā ar Dievu vārdu. Un tad es jums to gribu pateikt, cik Dievs ir varens un ka viņš ir, un ka viņš ir dzīvs. Un, un es to gribētu pateikt, zinkam, es gribētu to pateikt visai kumpīgai, jo es esmu tik, nu, tik šausmīgi priecīgi par to. Es to gribētu pateikt, Sandra, tev. Es to tev ļoti gribētu pateikt, kad ir Dievs, kas var palīdzēt, kas var, kas var darīt visu. Un, un, uh, un jūs esat tie draugi, kas Mārtiņu pazinuši, ir arī ar viņu kopā gājuši un pazinuši viņu. Un, un redziet, ko Dievs dara viņu dzīvē. Tas ir vienkārši vājprāts. To nevar nevienam pateikt. Tas ir, tas ir, tas ir vārds Dievs. Viņš ir dzīvs. Es tiešām tā domāju, kā es runāju. Es, es neko nemeloju. Jo Dievs ir viss to izdarījis. Dievs ir tas, kas nekā nebūtu, nekā. Un Dievs vien zina, kur vispār Mārtiņš jau būtu, ja nebūtu Dieva. Un, un vairāk man kā nebūtu ko teikt. Pirmais pants, Dāvida dziesma, tas kungs ir mans gaišums, mana pestīšana kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Tad man vēl uzrunā trešais, ceturtais pants. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm, kad par mani ceļās karš, arī tad esmu pilns paļāvības. Dievs tiešām pastāv, viņš ir paļāvība. Mums ir jātic viņam, viņš mūs mīl, nebeidzam mīlestību. Tas ir pats galvenais es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es karoju, kā es varu palikt tā kunga namā, visu savu mūžu skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņa, viņa svētajā vietā. Mums ir jātic, viņš ir dzīvs, viņš ir patiesi dzīvs. Slavetam kungam, pateicība. Amen.